บุ๊กทูยี่สิบเก้ายี่สิบดกุสยี่สิบดกุสที่ร้านอาหารหนึ่งร้านอาหนดาบีร์ร้านอรันดาบีร์โต๊ะนี้ว่างไหมคะมาซาบอชมู Masa boş mu? ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ menüyü rica ediyorum Menüyü rica ediyorum. คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ ne tavsiye edebilirsiniz Ne tavsiye edebilirsiniz? ดิฉันขอเบียร์ค่ะ bir bira isterim Bir bira isterim. ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ bir maden suyu isterim Bir maden suyu isterim. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ bir portakal suyu isterim Bir portakal suyu isterim. ดิฉันขอกาแฟค่ะ bir kahve isterim Bir kahve isterim. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ sütlü bir kahve isterim Sütlü bir kahve isterim. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ şekerli olsun lütfen Şekerli olsun lütfen. ดิฉันขอชาค่ะ bir çay istiyorum Bir çay istiyorum. ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ Limonlu çay istiyorum. Limonlu çay istiyorum. ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ Sütlü çay istiyorum. Sütlü çay istiyorum. คุณมีบุหรี่ไหมคะ Sigaranız var mı? Sigaranız var mı? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ kül tablanız var mı Kül tablanız var mı? คุณมีไฟไหมคะ ateşiniz var mı Ateşiniz var mı? ดิฉันขาดซ่อมค่ะ çatalım eksik Çatalım eksik. ดิฉันขาดมีดค่ะบุชอมเอกซิกบุชอมเอกซิก ดิฉันขาดช้อนค่ะคาชูมเอกซิกคาชูมเอกซิก Thank you.